wat sy engel gestuur en sy knechte verloos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle lichame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom wordt dier my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abed, Goe, stikkend gekap en van sy huise misoop gemaakt sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verloos nie toe het die koning Sadrach, Mesach en Abed, goeie voorspoedig laat wees in die provincie Babel.